golle simori jeegom e ɗen balɗi tawi almuɓe ɓe ina ɓeydi yaha heewde yahuuda en galluɓe ina kaala gerek ɓe gulliti yahuuda en heddiɓe ɓe sabu diwɓe mumen sankoraaɓe ɓe ina mbelsinda e sarwiiso ñande kala he sappo e ɗiɗo ɓe ndendini jamanu almuɓe o mbiyi ɗumen woppude min waaji konngol allah mbele toppitaade ngoo haanaani ko ɗum waɗi bandiraɓe cuɓoɗe e mon worɓe jeeɗiɗo settanteɓe golle moƴƴe hebbinaɓe ruu e haqilantago min desna ɗumen on sohla minen to bangge amen min nangto e torade allah e waajade konngol mum jamanu o fof welti e ngon miijo nden ɓe cuɓi etien gorko kewɗo ho laari wondude e ruuhu ceniiɗo philip porokor nicanor timon parmenas nicolas jeyaaɗo e antiyok meednooɗo tuubdi e diine yahuuda en goomu ngu holliɓe nelaaɓe ɓe ɓeen torii pawi juuɗi mumen e dow maɓɓe konngol allah ngol woni e yaajdi almuɓe ɓe ngoni e ɓeydaadi no feewi e nder yerusalem yettinooɓe sadaka heewɓe njaɓi goongɗinde yeesu e ceen kewɗo moƴƴere e baawɗe allah o ina waɗatno kaawisaaji e maandeeji mawɗi e hakkunde yimɓe ɓee kono woodi huunde e jeyaaɓe e batirde wiiteende batirde rimɗinaaɗe sirennaaɓe e alexandir naaɓe nde wondude e huunde e silisinaaɓe e asinaaɓe ummoniiɓe mo ngoni e dokdude e makko kono ɓe ndonki liɓdemo sababu nde hakkillantaago ngu ruuhu o longinatnoomo ngu e on saha ɓe mbuuñi worɓe yo mbi nani omo yenna muusa e allah ko noon ɓe jirguitir yimɓe ɓe hohoɓe ɓe kañum en e sariyankoɓe ɓe nden ɓe jani e eccen ɓe jaggi ɗum ɓe nawi ɗum to ñawirde towde to ɓe gaddi seedeji penoji goni e weedu o gorko serani e haalde o nokku ceniɗo e sariya o haala bonko min nani omo weya ma yeesu o nasarannaajo firtu o nokku kadi ma waylu aadaaji ɗi muusa ɗaldi en ɗi wonnooɓe nder ñaawirde ɓe fof futtini eccen gite njii yeeso mum ina wayno yeeso malayka ni